Hello. And it goes a little like this. Mobility. Mobility. Mobility. is right for you. Dobar dan i dobrodošli dragi slušalci ponovo na talase NXS Web Radio podcasta u još jednu epizodu serijala Mobility gdje pričamo o svim praktičnim e, savjetima za vozače i naravno najvažnijim informacijama koje vozači bi trebalo da znaju, bilo da dolaze iz našeg okruženja, iz naše zemlje ili eventualno iz inostranstva. Tako da ne dužimo puno, danas smo vam pripremili e, određeni broj informacija, po mom mišljenju dosta korisnih, tako da ćemo pričati kako da pripremite svoj automobil za početak zime. Tu je naravno i vožnja po ledu, također vrlo korisno koliko često podešavate snop vaših e, jako bitno. Naravno, kako da uporedite benzince i dizele i da li mogu da se porede uopšte. I pričat malo o nekim novim automobilima, tako da ne dođemo puno, krećemo odmah. I krećemo odmah sa našom prvom informacijom, a to je početak zime za vaše automobile. E, svaki zime odgovorni vozači i naravno oni koji ne žele da imaju bilo kakve probleme s svojim automobilom moraju da odrede e, određene pripreme na svom vozilu tako da krećemo svakako prvo od guma. Nemojte definitivno pomišljati da tokom zime vozite na letnjim gumama. Ako ste već e, u nekom financijskom problemu i ne možete nabaviti zimske ili univerzalne gume, onda bi bilo bolje da ne vozite uopšte automobil i ne ugrožavate svoj ili tuđi život. Svi vrlo dobro znaju da se letnje gume na niskim e, temperaturama ukrute, jer su napravljene od jel, tvrđe smese u odnosu na zimske, tako da mogu se ponašati kao da su plastike, što je veoma veliki problem, pogotovo na ledu ili prilikom kočenja. Bez obzira na to što zakon dozvoljava vožnju na gumama čija dubina šara iznosi minimum 4 mm. Ako na putu nema snega, leda ili polodice, vaše je da razmišljate unapred. Kao što na svakako dete od 4-5 godina nećete voziti bez posebnog sedišta ili na prednjem sedištu, jer to definitivno nije bezbedno tako ne bi trebalo ni da vozite sa letnjim gumama po zimi jer ćete proklizavati, točkovi će šlajfovati i jednostavno nećete imati pravu i punu kontrolu nad vašim vozilom. Također na zimskim gumama, odnosno univerzalnim, minimalna dubina šare bi trebala da bude 4 mm, ali bilo bi dobro da bude i malo dublja. Drugi savjet krećemo na felne trebalo bi da stavite čelične felne. Ukoliko sad imate za gume, aluminijumske, bilo bi najbolje da tokom zimskih meseci skinete i postavite čelične felne koje nisu toliko osetljive, a industrijska so u velikoj meri može da ošteti aluminijum koji po niskim temperaturama postaje krt i mnogo lakše se E, lomi, tako da ako pri većoj brzini udari tu neku jaču rupu može dođe do mnogo većeg oštećenja i gume i felne i da izgubite kontrolu nad vozilom, a to svakako ne želim. Treći savjet je svakako akumulator. Definitivno najosjetljiviji deo automobila na niskim temperaturama. Zato je važno da provjerite u kakvom je stanju kako biste izbjegli probleme poput e, mučnog jutarnjeg starta po hladnoći ili daleko bilo da vam se potpuno isprazni akumulator što bi vas potpuno onemogućilo da pokrenete vozilo. E, otprilike 5 ili 6 godina star akumulator se smatra da je već zastareo i da bi ga trebalo zameniti novim. Ako imate mlađi akumulator, pre minusa svakako proverite stanje baterije, ako možete negdje u nekom servisu ili kod vašeg majstora, da se očita kapacitet akumulatori su dosta osjetljivi na niske temperature, pa u zavisnosti od starosti naravno i vrste akumulatora, na temperaturi od recimo minus 10 akumulatoru preostaje oko 80% kapaciteta i tako dalje. Nadamo se baš da neće skoro biti minus 10, ali u svakom slučaju bilo bi dobro sve to proveriti. Pod četiri... Savjet broj 4, motorno ulje. Idealno bi bilo da pre nastupajuće zime zamenite ulje u motoru, naravno ukoliko je svakako vreme. Ukoliko ste blizu 7 ili 10 e, pređenih kilometara od posljednje zamene, a ova tečnost je naravno osnovna za pravilno održavanje i rad motora kao i njegovih komponenti. Tako da bi trebalo i to obratiti, pažnju, e, obrati pažnju i na to. E, savjet broj 5, kočnice pre svake zime treba provjeriti stanje kočnica. Ovdje naravno mislimo na pločice, diskove, paknove i naravno kočiono ulje. Od ove tečnosti može da zavisi i kočiono sila, jer ukoliko je mnogo prljava, tako će biti i smanjena tačka ključanja, budući da ova tečnost vrlo lako absorbuje vlagu. Vlaga u kočenju tečnosti snižava njenu tačku ključanja, a pri dužnom i snažnijem kočenju kočnice se više greju. Samim tim i tečnost kada dostigne tačku ključanja, mehurići koji se stvaraju i tekako umenjuju kočenu silu, tako da obavezno to proverite. Šesti savjet, raslana tečnost. Ukoliko ste imali tečnost za letnje uslove, bilo bi dobro da to zamenite, znači obavezno, koja služi za hlađenje motora. Ova tečnost e, čuva od smrzavanja i ima vrlo bitnu ulogu u zaštiti od korozije unutar motora koja naravno može doprineti trajnom oštećenju rashladnog sistema. Ako rashladne tečnosti, odnosno antipriza, nema dovoljno u sistemu, ili mu se posle dugotrajne eksploatacije povećala tačka mržnjenja, također možete provjeriti u servisu, tako da ova tečnost na niskim temperaturama može zamrznuti u hladnjaku i oštetiti diktunge i creva kao i blok motora, što naravno će izazvati velika oštećenja i E, dosta sredstava koje ćete morati da uložite financijski da biste to e, popravili. Pod 7, se, sedmi savjet, zimska tečnost za vetrobran. Definitivno posudu za čišćenje vetrobanskih stahala napunite zimskom tečnošću koja bi trebalo da bude otporna na niske temperature. U suprotnom, ako se ova tečnost tokom hladnih dana zaledi u sistemu, leće usled širenja oštetiti plastičnu posudu i creva, koje vode do brizgaljki, tako da će to posle biti problem, također proverite. Pod 8 svetla, proverite visinu snop svetala i proverite naravno stanje parova. Ako su zamagljeni ili su matirali sa spoljne strane, obrižite ih pastom za zube ili peškirom i naravno to će pomoći. Tu su naravno i stakla kao savjet broj 9. Ako su vam stakla već počela da magle, pokušajte da ih premažete nekim od kemijskih sredstava, nisu mnogo skupi. A ako se problem nastavi, zamenite obavezno filter kabine koji, ako je prljav, može da uzrokuje ovu promjenu. I po deset, metlice brisača, mislim da se to podrazumeva, ali ajde da ih pomenemo. Provjerite stanje metlica, ukoliko su dotrajale ili ih e, imate više od godinu dana, e, obavezno ih zamenite. To bi bilo to što se tiče saveta za početak zime. Prelazimo na naš e, drugi savjet koji se odnosi, odnosno temu, a to je vožnja po letu. Sve je hladnije, uskoro će krenuti možda i neke ledene kiše, temperature su bliže minusu naravno, tako da ću vam dati par savjeta kako da se ponašate po zaleđenom kovozu ukoliko to već ne Vidljivost je najvažnija, nemojte kretati dok prvo ne očistite sva stakla na vozilu i sponja retrovizor. Dok koristite dobru grebalicu za stakla ili odleživač leda u spreju, u kabini podesite ventilaciju tako da vam odmagli stakla i ukloni kondenzaciju. Također ako je spoljna temperatura blizu nule, nikako nemojte koristiti savjetom da polivate vetrobran vrućom vodom kako bi se odledio, jer će se to najvjerovatnije ona odmah zalediti budući da voda E, kreće lagano da mrzne već ispod minus 3 stepena. Drugi savjet je izlazak na kolovoz. Pokrenite vozilo lagano dok ste u drugoj brzini, izbjegavajući visoke obrte naravno. Polazak u drugoj brzini poboljšava kontrolu dok krećete jer ćete izbjeći eventualno proklizavanje. Kada ste na putu, važno je da održite propisanu brzinu jer ako vozite prebrzo, znate i sami da samo povećavate rizik da izgubite kontrolu. Ako vozite automobil sa automatskim menjačem, izaberite opciju 2 za vožnju po i zaleđenim putevima, a savremeni modeli imaju opciju Winter, tako da možete i tako ukoliko vozite novi auto. E sad, kako da uočite led i kada se ne vidi? Kada se mraz, na primjer, otapa, led ume da sadrži, da se zadrži u delovima gdje je u senci ili od drveća ili zgrada i tako dalje. Zato dok prolazite ovim delovima posebno obratite pažnju jer ako vam se čini da su uslovi za vožnju su se poboljšali, ipak može da bude prilično klizav. I naravno, obratite pažnju zbog leda na mostovima i nadvožnjacima kao i na brisanim prostorima gdje vetar spušta temperaturu. Što se tiče samo kočenja, Put kočenja na zaleđenom putu produžava se i do 10 puta, pa obavezno povećajte ostojanje od vozila ispred vas. Iako mislite da je u nekom trenutku najbolje da koristite kočnice kako bi zaustavili vozilo na ledu, one neće uvek reagovati kako vi očekujete. Kada prilazite raskrsnicama ili vozite nizbrdo, najbolje bi bilo da dovoljno smanjite brzinu kretanja kako biste mogli da kontrolišete vozilo. Kada vozite uzbrdo po zalećenom kolovozu najbolje bi bilo da se ne zaustavljate. Pokušajte da održite konstantnu, stabilnu brzinu kretanja, birajući odgovarajući stepen prenosa na vreme kako biste izbjegli promjenu brzina. Jako bitan savjet. E sad, naravno, trebalo bi da proverite prekretanja, da li imate sve od opreme, ukoliko se vaš automobil, ne da Bože, pokvari na hladnoći. Uz to, naravno, u zavisnosti gde se krećete tokom zime, nabavite i možda mali jakšovčić ili nešto šljunka, što vam može pomoći da prođete kroz neke zaleđene deonice. Tako da uzmete e, mali jakšovčić, pogotovo ako imate na vojnim otpadima onaj vojni mali, što se rasklapa, ne zauzima puno mesta. I naravno uvek sa sobom, pogotovo ako krećete neki dalji put van grada, nosite napunjen mobilni telefon, tako da naravno sa određenim brojevima šlep službi ako vam trebaju pomoć na putu ili prijatelji tako da možete da reagujete ukoliko se ne daj Bože ovaj, desi nešto. I posljednji savjet, ukoliko vaš automobil izgubi prijanjanje na, podlo, podlozi, tada je najbolje da sklonite nogu sa pedala gasa i da usmorite točkove u pravcu u kome želite da se krećete. Tada automobil usporava i prednji deo zbog težine e, počne da se ukopava i gume brže dobijaju prijanje. Jako bitno. Znači, generalno automobili sa prednjim pogonom su definitivno sigurniji po ledu i snegu. To ste već vjerojatno znali. Ali ako vam je pogon pozadi, ne bi bilo loše da u prtljažnik možda stavite neki teret ukoliko biste se lakše kontrolisali. Kažem, pogotovo ako idete u nekim delovima gdje će biti puno snega i tako dalje. Ako ste generalno u Beogradu ili nekom većem gradu koji se redovno čisti, idete kuća posao e, i tako da mislim da vam možda ovo nije neophodno, ali nije na odmet da znate. Naša tema broj 3 koliko često podešavate svetla, odnosno snop. Koliko često podešavate retrovizor u kabini kako biste ublažili svetla koja dopiru do automobila iza vas i zaslepljuju vas prilično često, složit ćemo se, ukoliko nemate one automatski. To znači da je snop svetala na vozilu iza vas podešen previsoko. Malo je poznat e, Malo je poznato da većina automobila ima onaj mali točkić za podešavanje snopa svetala. Svi savremeni automobili ga imaju, ali redko koji vozač zna nešto o funkcionisanju torkića. Zašto automobili uopšte imaju opciju, pitate se verovatno, jer čak i kad ste u servisu, kada se podešavaju svetla, kako ne bi e, zaslepljivali druge vozače, ali to se ipak radi po automatizmu, odnosno po nekoj podrazumevanoj meri. Problem kada je prtljažnik natovaren, ili automobil pun putnika, to spušta zadnji deo automobila, pa se ugao uzdužne ose automobila u odnosu na kolovo zmenje. Svetlo se pomera nagore i može zaslepiti drugi vozač. Sve što treba da uradite je da okrenete točkić i podezite snop niže kako bi bacao više na put, a ne uvis. Kako biste znali šta se tačno dešava sa snopom, trebalo bi da po mraku, parkirani ispred nekog zida ili vrat od garaže, i parkirajte na nekoliko metara. Točkić koji je na nuli, na praznom automobilu naravno, okrenite na vrednost više. Kako ga okrećete, ugao svetlosti se menja, što je broj veći, snop svetlosti je niži. Jedino moderna ksenonska ili LED svetla to rade automatski, ako vozite novi auto. Kako god, znajte da uvijek postoji jasan znak da li je vaš snop podešen previsoko, a to je da kada noću vozite sa oborenim i drugi vozači koji vam dolaze u susret vam blicaju, znajte da vam stop nije podašan kako treba. Tako da definitivno obratite pažnju na to. Radimo na sljedeću temu kako da uporedimo benzince i dizelaše. Na prvom mjestu najbolje je uspostaviti neka osnovna pravila po pitanju poređenja benzina i dizelaša. Na treba porediti motore sličnih generacija, to je starosti, snage i tako dalje. Često ćete čuti savjet da su najbolji motori dizelaši starije generacije i to bez turbopunjača. Jer traju duže, nema nekih previše skupih kvarova, a i u njih može da se toči sve što im padne pod ruku. Nažalost, vozila sa ovakvim motorima obično imaju mnogo lošije ubrzanje. Uzet ćemo, na primjer, BMW, koji već dugo ima dvolitarski dizel motor koji razvija više od 200 konjskih snaga uz ogroman obrtni moment pri nevjerojatno niskom broju obrtaja. Na primjer BMW 525 dizel ima 218 konjskih snaga, 450 Nm u rasponu od 1500 do 2500 obrtaja u minuti. Međutim, to bi bilo nemoguće bez dva turbo punjača. Tu je i dizel motor od 3 litra istog proizvođača koji se ugrađuje na primjer u modelu 535D. On razvija snagu od 313 konjskih snaga i monstruoznih 630 Nm obratnog momenta pri samo hiljadu i po obrtaja u minuti. E sad, prilikom direktnog poređenja dizelaša i benzinca u obzir bi trebalo uzeti sljedeće. Pod jedan, Nabavnu cenu novog vozila. Dizelaši su obično skuplji, mada ni benzinci nisu jeftini. Pod dva, Držanje cene polovnog vozila prednost je na strani dizelaša. Pod tri, Mogućnost nastanka skupljih kvarova osjetljive dizne, turbopunjači, plivajući zamajci, pumpe visokog pritiska, filter čvrstih čestica, benzinci dobijaju naravno mnogo više bodova. Po četiri, osjetljivost na kvalitet goriva. Moderni dizelaši su veoma osjetljivi na loše gorivo. Pod pet, potrošnje. Ovdje su dizelaši u ogromne prednosti i složit ćete se. Po šest, performanse. Mm, prilično komplikovano pitanje, Prednost je blago na strani benzinaca, ali ljudi vole da porede benzince i turbo dizelaše. E sad, ukoliko kupujete nov automobil, neće biti velike razlike u ukupnim troškovima. Redovno održavanje, potrošni delovi, gorivo i tako dalje. E sad, Eventualni skuplji kvarovi će u prve dve godine ili recimo do 100.000 pređenih kilometara uglavnom biti pokriveni garancijom. Neki predvođači daju i duži garantni rok, na primjer 4 godine ili do 150.000 km, ali kada govorimo o polovnim automobilima, situacija postaje komplikovanija. Danas gotovo da nema dizelaša bez turbopunjača, a on može da se pokvari i posle samo 100.000 pređenih kilometara druge strane, neki izdrže neuporedivo veću kilometražu, a ne zaboravimo i plivajući zamaj, vizne, pumpu visokog pritiska. Naravno, savremeni benzini su također dosta komplikovaniji, ali su ti skuplji hvarovi kod njih znatno reći. Što se tiče performanci, mnogi dalje smatraju da dizelaši nemaju mnogo šta da ponude kada je u pitanju sportska vožnja. Nisu ni svesni koliko su u zavrdu. Savremeni dizelaši su toliko snažni da benzinci iste radne zapremine nemaju šta da traže pored njih ukoliko nemaju turbopunjač. Kao što smo već napomenuli, novi BMW 320D ima 184 konjska, e, konjskih snaga i do 100 km ubrzava za samo 7,5 sekundi. Da li je to dovoljno sportski za vas? Međutim, ni benzinci nisu sedeli skrštenih ruku. Na primjer, Škoda Octavia koja je na našem tržištu dostupna isključivo sa turbobenzinskim motorima, je razvila izuzetno veliku e, brzinu na svim testovima. Što koće lakoće vožnje, ovdje su dizelaši u solidnoj prednosti. Zbog velikog obratnog momenta pri niskim obrtajima, mada turbo kod e, benzinaca anulira tu prednost. Što se tiče potrošnje, jasno je da je da su dizelaši u prednosti kada je potrošnja u pitanju. Jel? Što se tiče troškova, generalno dizelaši imaju veće troškove održavanja e, koje dobiju, da kažem, pojedu na uštedi u gorivu. Ali savremeni benzinci znaju da budu vrlo skupi kada je održavanje u pitanju. E sad, kako pobediti u ovom ratu? Odgovor na ovo pitanje da li su bolji benzinci ili dizelaši možemo da nađemo samo kada budemo našli odgovor na pitanje da li su lepše crnke ili plavuše. I to bi ujedno bio pravi zaključak. I prelazimo na posljednju temu za večeras, a to je prodaja novih automobila bez rezervnih guma. Obratite pažnju vi koji razmišljate o kupovini ovog auta. Gotovo svakom vozaču se barem jednom dogodilo da nasred puta u nekom nepristupačnom delu završi sa probušenom ili izduvanom gumom. Tada je jedino rješenje rezervna guma. Ali u gpk pogotovo novih automobila, vas može sačekati iznenađenje. Krenuli ste na put u vašem novom autu, nema potrebe za kontrolu kod majstora, jel? Automobil je tek star nekoliko mjeseci. Ali nakon 50 km desi vam se peh. Pukle Otvorate gepe kako biste izradili rezervnu, čim ste kupili nov auto u njemu naravno mora biti rezervne gume, e pa odgovor je u zadnje vrijeme mnogo češće da je nema. Kako istraživanja koja su sprovedena, sve veći broj proizvođača koji nove automobile prodaju bez rezervnog točka. Razlog naravno nije ušteda, već želja da njihovi automobili troše manje gore. Paket alata za zakrpu ili naduvavanje gume teži u proseku oko 1,8 kg, dok rezervni točak teži 13,6 kg. Ušteda jeste minimalna, ali kompanije u tome vide svoju prednost u odnosu na konkurenciju. Tokom proteklih 10 godina oko 5% modela je umjesto rezervnog točka dobijalo paket alata za zakrpu, dok je tokom ove godine taj procenat porastao na 36% kako se borba između konkurenata rasplamsava, sigurno je da ćemo imati veći broj novih automobila bez rezervnog točka, zato pri kupovini novih vozila dobro proverite i podignite patos gepeka. I to bi ujedno bila i poslednja informacija u ovom našem današnjem mobilitiju. Nadam se da su vam bile korisne ove informacije pred ovaj nastupajući zimski period. Vi naravno ostanite i dalje uz NXS Web Radio Podcast do neke sljedeće emisije. Moje ime je naravno, a vi ostanite uz nas. Veliki pozdrav, čao! NXS Podcast.